Awit, Kabanata 44 Ang gawa mo noong una, dakilang mga bagay, narinig po namin, O Diyos, sa ninuno naming mahal. Pinalayas mo ang hintil sa sarili nilang bayan at ang mga hinirang mo ang siya mong inilagay. Sila'y iyong pinagpalat, pinaunlad, yaong buhay, samantalang iyong iba ay parusa ang nakamtan. Hindi sila ang gumapi sa lupain na minana, hindi sila nagtagumpay dahilan sa lakas nila. Hindi tabak ang ginamit ni ginamit na sandata, kundi lakas mo, O Diyos, noong ikaw ang kasama. Oo, ito'y ginawa mo pagkat mahal mo nga sila. O Diyos, ikaw ang hari ko, na nagbigay ng tagumpay. Pagwawagi kaloob mo sa bayang iyong hinirang. Dahilan sa iyong lakas, talo namin ang kaaway, pagkat ikaw ang kasama, kaya sila napipilan. Palasok ko, aking tabak, hindi ko rin inasahan upang itong kaaway ko ay magapi sa labanan. Ngunit ikaw ang nanguna, kaya kami nagtagumpay sa sinumang namumuhing malulupit na kaaway. Kaya naman, ikaw, O Diyos, lagi naming pupurihin. Sa papurit pasalamat, ikay aming tatanghalin. Ngunit ngayoy itinakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo nami binayaat, hindi mo na tinangkilig. Hinayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Aming mga naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Kami iyong binayaang katayin na parang tupa, matapon sa ibang bansa upang doon ay magdusa. Kami iyong pinagbili sa maliit na halaga sa ginawang pagbebenta walang tubo na nakuha. Sa sinapit naming ito, mga bansa ay nagtawa, kinukutya kaming lagi iniinis sa tuwina. Pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan. Sa nangyari, umiiling bilang tanda ng pag-uyam. At lagi kong alaala, mapait na karanasan, aking puso ay nanlumo sa malaking kahihiyan. Ang malaking kahihiyang ngayoy aking tinataglay ay bunga ng pang-iinis at pagkutya ng kaaway. Sa ganitong karanasan, kami lubhang nagtataka, ikaw na may nakaukit sa isip at alaala at ang tipan mo sa aming sinusunod sa tuwina. Hindi namin sinusuway iyong iyong mga batas, Hanggang ngayoy, tapat kami, hindi kami lumalabag. Gayon pa may, iniwan mo, kami iyong binayaan sa gitna ng mga ganid at pusikit na karimlan. Kung pagsamba sa ating Diyos, kusa naming itinigil, at sa ibang mga Diyos doon kami tumalangin, ito'y iyong mababatid pagkat sa iyo'y walang lihim, sa iyo ay walang lingid na isipan at damdamin. Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Gumising ka sana, Yahweh, sa paghimlay ay gumising, bumangon ka, kailan may Huwag po kaming itatakwil. Kami huwag pagkublihan, pagtaguan ay huwag din. Ang pangamba namit hirap, huwag mo pong lilimutin. Halos kami ay magturog nang bumagsak na sa lupa. Sa bunton ng alikabok ay lupig na nabulagta. Bumangon ka at tumulong kami ngayon ay iligtas dahilan sa pag-ibig mong kailan may di kukupas.